Hegasti gripa hanitz aipatzen da eta gobernuak hartu ditu neuri zorotzagoak aste juntako. Elbe sindikata ez da ados neuri hoiekin. Hunek dio, lekuko arraza behar dela indartu eta bestalde molde tradizionalean hastez ez dela ez eitarzun arriskuiko dio sindikatek. Haitu hoi egindu Patrik Dagore irisariko laboiak. Instalatuik da ahate haskuntza batetan eta aurten erabakidu oz bat besistima industrialan bastertzia haskuntza tipi batekin jaraikitzeko eta hoi molde tradizionalian. Ni uh, eh, instalatian niz uh, eh, enean nahiarekin, irisagina, eta bon, uh, orain hartio uh, ari ginen ate askuntzan uh, grupamendu bat entzat, eta egiten ginuen uh, lota batzu uh, irumila ate uh, eta ala, urtean egiten ginuen uh, ogoita mila ate, Eta hor, uh, dena untsa apia pasatzen zen, uh, gripa hori uh, hartio. Eta hor, bon, eritasun hori uh, eta guretako uh, biziki zaila izan da, bon, azle guztiek bezala, eh? eta bon, guk galdera batzu uh, pausatu dugu, ditugu, eta bon, hartu gira ba, guretako hasteko uh, eh, eh, egazken gripa hori uh, zela konzentrazionarekin. Hortik landa be guk erabaki dugu hartzeko uh, lanean uh, askuntza tradizional batekin, mm -hmm. azkuntza tradizional batekin. Ordentziak, uh, eh, bon, diala urtia berri izan dituzu ezien ahate guziak uh, eh, igorri, uh, delako hoi egin, bai. molde industrialien ari zinezten, bai. eta hor izan da nulazpait uh, erabakien hartzeko mementua, uh, molde industriala etzela egokia, hori pentsatu duzu Ba, Hori, hori pentsatu dugu, uh, pentsatu dugu uh, modela industrial hortan ezgin ez nuela segituko eta baita ere uh, ez ginuen gure aurrera uh, eh, sistema hori eh, transmiti, transmititu nahi eta beraz ala, ba, behar zen ere inbestimendu batzu egina uh, behar ginuen eh, bastimendu behiak egin, eh, dena untsa desinfektatzeko, dena, dena garbi izan dezaten, eta ge, guk hori uh, ez ginuen hortan sinesten. guretako mikrobak hor, dira hor dira denetan eta a, eritzen dira bai ala ez eta badira uh, eh, batzu uh, eh, nun ez diren eritzen eta eh, guk uh, egiten ditugu tropa, tropa tipi batzu azten ditugu tropak uh, la, badira lau egun ate tropa eta eta kanbiatu dugu ere uh, ate arraza e, orain kriasera horrek uh, arraza bat biziki uh, um, bai, azkarrago da. Ah, ah. Eta ordean zer diozie guai hartu diren neuri zorotzak, uh, ziek, zer diozie? Ebe, bi, biziki zaila da, biziki zaila da hori. Uh, erabaki horiek, uh, guk ez dugu onore sinesten zerbait kamiatuko du, duen eta ez da, ez da ejana kamiatuko dena. Hala.